Evora de la dudec oca de julio gis la quara de augusto ocases in Lisbono, Portugaluio, la Centria Universala Congresso. Ciel in ciui ocoi, lococo, loca congressa comitato, estis proponinta antao dum cae post congressain excursoin. Versaine plei multae partoprenantoi electis, au volis electi, uno e la quintut tagae dum congressae excursoi, faritae ciel cutime mercredon. Evidente, en la quin excursoi ne estis suffic da locoi pur la pli ol mil quincent partoprenantoi de la congresso. Char mi cae mia etzino iam conis plurain e la proponita urboi cae regionoi, ni suffici frue electis la excursion al Evora, antiqua urbo, quiu situas circa 130 km sude de Lisbono. La comforta autobuso estis plena. Quindec uno excursantoi, quar vidantoi cae la shoforo. Lisbono situas apud la elireio de la plei granda portugala rivero, la Tejo, au Tejo, au Tajo. Por iri suden, oni bezonas trapasi uno e la du grandegae e pontoi. La plei conata, pli malnova, construita in 1966, cae pli proxima alla urba centro, estas la ponto Lisbono dute quina de aprilo. Ni veturis sur la alia, nomita Vasco da Gama, quiu laudire esas la plei longa in Europo, dec sep kilometroi. Poste veturante sur Bonega Choseo, ni trapasis camparan prescau ebenan regionon, quie trovidias multae corco quercoi. Portugaluio, portugaluio, productas 50% el la corco en la mondo. El tiu materialo oni fabricas ne nur botel corcoen, sed anco plurain alian objectoen, exemple valisoen, colcenoen cae cascedoen. Alvenante al Evora, oni tui vidis grandegain, altain cae dicain muroin, kiui circavas la antiquan, mesepocan centron. Ili estis construitae in la decvara iarcento. Antaue existis tie romiae cae arabae muroi. Cae la romianoi cae la araboi occupis la Iberian duon insulon, Hispanuion cae Portugaluion. Ni anco preterpassis longan cae altan aqueducton construitan en la decsesa iarcento, uno el malmultae cioi ancora funccias. Tio estas, cioi ancora portas aquon alla urbo. La autobuso haltis en la centro, ca la gruppo de excursantoi pied iris tra quelcae mallargiae stratoi directe alla catedralo. Prescau ciui domoi cae aliae construajoi estas blancae, cun muroi purae, sen designatiajoi. Do oni remarcas che la enlogiantaro cae administratio bone zorgas prisia urbo, quiu vivas principe dank alla elspesoi de turistoi. La unua grava visitindajo, crom la pretapacitai murego cae aqueducto, estis restoi de Romia templo, construita in la unua iarcento post Christo, tiam existis in Evora tuta Romia forumo. Gi estis malconstruita de germanae popoloi, qui invadis la Iberian duon insulon dum la quina iarcento. Poste ni visites la catedralon, qui estis construita inter 1283 cae 1308, la romanica cae gotica stiloi di estas la plei granda mesepoca catedralo de Portugaluio. Apod di trovigas bela clostro. Alia granda cae bela pregeio estas tio de Sancto Francisco, construita je la fino de la decvina iarcento la gotica cae tiel nomata manuelisma stilo. Al tio pregeio appartenas la tre visitata capelo de ostoi, in quio la muroi cae la plafono esas faritai el ostoi cae cranioi. Existas plurai aliai pregeioi cae cromai visitindajoi in Evra, sed dum quelcae horoi oni ne povas visiti ciuin. Cetere la vetero estis varmega, tiel che ne estis recomendinde pied iri multe. Post comuna tag ni havis iom da tempo por buticumi, riposi au ancora visiti ion. Mi, cae mia et profitis la lasta in minutoen por visiti, in bela construajo, la Museum de Evora, uno e la plei gravae in Portugaluio. Ni tre shatis la tutan excursion.